بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعد حديثين ينجو هي كوانا سمك وكي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله, أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وصورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله لا ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن, أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة فقد روى هذا الحديث جماعة آه، مثل ابن روى هذا الحديث روي عن ابن ماجه وابن خزيمة والطبري والدار قطني وحاكم والخليل والبيحقي وغير ذلك من الرواة hiyo hadithi ambayo kwamba tulizungumza kuhusu salatu tasbih ambayo ulama wamekhtalifiana katika kusihi ya hadithi kuna kuna ambayo kwamba akrab inakurubia kuwa hadithi hiyo ni dhaifu kuna wengine wameweka katika maudhuati wengine kama Ibn Jauzi ameiweka katika mawdhu'at wengine ameona ni hadithi katika mawdhu'at wengine ameweka hii hadithi katika munkar, matni yake ni munkar, na wengine ambao kwamba ameona hii hadithi sanadi yake ni dhaif, na akrabu ambao kwamba inakurubia ni dhaif, lakini hadithi ni hivyo. Hadithi inapokelewa na Ibn Abbas radhiya Mwenyezi Mungu waendea yeye na baba yake Abbas, yani na Abdullah bin Abbas anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia baba yake Abbas bin Abdul Muttalib ambaye kwamba ni ami ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe Abbas, ewe ami yangu, je, nikupe je, nikupe jambo ambayo kwamba utakapofanya au je, nikufanyie jambo ambayo kwamba itakuwa na sifa kumi idha anta faalta dhalika ghafara Allahu laka dhanbaka Ukifanya hayo Allah subhanahu wa ta'ala atakusamea dhambi yako mwanzo wake na mwisho wake na dhambi tangu zilizopita na dhambi zinazokuja na madogo madogo unayofanya kima eh, yani madhambi unayofanya kimakosa e, khata'ahu wa amda na unayofanya kimakusudi na madhambi makubwa na madhambi madogo na madhambi makubwa na madhambi unayofanya kwa siri na madhambi unayofanya kwa kwa wazi sifa tisa nazo ni wewe uswali raka nne katika hizo raka nne katika hiyo raka nne utasoma katika kila raka suratul Fatiha na sura yoyote ukishamaliza na suratul Fatiha katika raka ya kwanza sema hivyo na hali yako umesimama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar utakatifu Allah subhanahu wa ta'ala na shukurani ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ni mkubwa zaidi useme 15 mara mara 15 kisha uende kwenye kwa rukuu pia useme hali yako kwenye rukuu useme hivyo hivyo mara kumi eh 10 kisha utoke kwenye rukuu simama katika itidal na useme mara kumi kisha uende kwenye sujud na useme tena na hali yako umesujudu mara kumi kisha utoke kwenye ruku useme tena mara kumi kisha usujudu tena useme mara kumi kisha utoke kwenye sujud ukisema mara kumi hii itakuwa yote idadi itafika mara 75 fi kulli raka kila raka utakuwa umesema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar mara 75 na katika kila raka fanya hivyo hivyo katika raka zako nne ukiweza na ukiweza swali hizo rakaa kwa kila siku mara moja fa illam tasati kama huwezi uiswali kwa kila ijumaa mara moja na kama huwezi basi katika kila mwezi uswali mara moja na kama huwezi basi uswali kwa umri wako mara moja hiyo ndio maana hiyo ndio hadithi ya ambayo kwamba ya ambayo wale walichukua kuhusu salatu tasbihi ambayo kama inajulikana katika salatu tasbihi wengine anaichukua katika babu fadhail al-amal a'mal na tumezungumzia kuhusu katika hiyo hadithi kuwa baadhi ya ulama wamesahihisha baadhi wale ulama wamedhaifisha lakini akrabu hiyo hadithi ni dhaif katika hiyo hadithi ni katika hadithi dhaif ila kwa wale ambao kwamba wanajaribu kusema hadithi fi targhib wa tarhib inaweza kutumika katika ama, katika amali so, katika katika ibadati za katika mambo za ibada, hadithi ambayo kwamba inamfanya mtu kufanya mambo ya kheri na kumfanya mtu awachane na mabashari, na ikiwa katika mlango wa mlango kama wewe hata ikiwa hadithi dhaifu inaweza kutumika, lakini sahihi katika ulama wanasema hadithi ambayo kwamba inazungumzia mambo ya khairi na kuepshana mtu na mabashari, hadithi ziko nyingi. Kwa hivyo hadithi wameichukua katika hukumu, hadithi sahihi haichukuliwi, hadithi dhaifu haichukuliwi, allahumma illa idha kuwa hadithi hii na hadithi hii inaungana inafika katika daraja tu ambayo kwamba inainuka inakuwa katika labda hasan lighairihi au sahihi upande mwingine katika riwaya tofauti itakuwa hadithi sahihi hiyo ndio maana ya hiyo hadithi wallahu aalam wassalamu alaykum wa